упала зірка чи чиркнув сірник. Виходжу, сонний на тихий ганок, багаття вночі розпалив двірник, а я подумав, що це світанок.